Հարավային Ամերիկան միջիսներ է հղել ԼՂՀ ճանաչման հարցում։ Կողմերի միջև հավասարության նշան դնելը թուլացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը։ Քաղաքաշինության նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունը նվիրված էր ձմռան նախապատրաստման աշխատանքներին։ Նոյեմբերի 1-ից 30-ը մայրաքաղաքում կանցկացվի ծառատանկման, սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքների միամսյա վերանորոգվում է Խաշաթաղի շրջանի Միջնավանի դպրոցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահին Շարմ el-Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորված ինքնաթիռի վթարման կապակցությամբ։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատասխան գործողությունների Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի դադարեցվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ադյանի դատարանի դատավոր Կարեն Բեգլարյանի պաշտոնավարումը իր դիմումի համաձայն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Land My Free Artsakh Campaign նախաձեռնության ղեկավար Օջենի Փանոսյանին եւ Hello Trust գազམ་ակերպության Հայաստանի եւ Արցախի ծրագրերի ղեկավար Յուրի Շահրամանյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում ականանզերծման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Hello Trust գազམ་ակերպությունը կարևորագույն առաքելություն է իրականացնում մեր հանրապետությունում, հավելելով, որ Land Maya Free Արցախ կամփեյ նախաձեռնության գործուն մասնակցությունը ականաձերծման աշխատանքներում պահանջված է եւ անհրաժեշտ։ Հարավային Ամերիկան, հատկապես Ուրուգվայը, նախորդ տարիների ընթացքում շատ ուժեղ մեսիջներ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարցում։ Այս մասին ասել է ՀՅԴ անդամ ԱՊՀ երկրների Հարավային Կովկասի եւ Մերձսևծովյան պետությունների սոցինտերնի հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարիոն Ալբանդյանը, որն ակտիվորեն մասնակցում է Հարավային Ամերիկայում հայդատի գրասենյակի գործնեությանը։ Նրա խոսքով ԼՂՀ անկախության ճանաչումը բնականաբար հեշտ գործընթաց չէ։ Կցանկանայի ընդգծել, որ այս տարի Ուրուգվայի արտգործնախարար Լուիս Ալմագրոն շատ վառի ելույթ էր ունեցել, որոնով ողջունել էր ԼՂՀ ժողովրդին եւ հաջողություն մաղթել։ Այդ հայտարարությամբ նա հակված էր ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ 3 տարի առաջ Ուրուգվայը խորհրդանական պատվիրակություն էր ուղարկել Ղարաբաղ։ Երկրի խորհրդարանի ղեկավարն ու բազմակուսակցական պատվիրակությունն այցելել էին Լեռնային Ղարաբաղ եւ համապատասխան հանդիպումներ ունեցել ասել է Մարիոն Ալբանդյանը։ Նա նշել է, որ Հարավային Ամերիկայում շատ բարձր է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի գիտակցության մակարդակը։ Դա խթանում է շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման աշխատանքները։ Գործընթացը, ինչպես ասացի, բարդ է, բայց այս դեպքում ճշմարտությունը հայ ժողովրդի կողմից է, եւ մենք պետք է շարունակենք այդ աշխատանքների իրականացումը, ասել է Մարիո Նալբանդյանը գլոբալացման եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը վստահ չէ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների նման քաղաքականությունը մեծ հաջողությունների կտանի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆունկցիան շատ ծանր է։ Իրենք միջնորդ են, փորձում են մաքսիմալ անաչար լինել, բայց ես համոզված չեմ, որ այդպիսի քաղաքականությունը մեծ հաջողությունների կբերի։ Երբ ակնհայտ է թե ով է խախտել հրադադարը, երբ ակնհայտ է որ քաղաքացիական զոհերը հայկական կողմից են, եթե այդ ամենն ակնհայտ է, ինչ իմաստունի հավասարության նշան դնել, ասել են նա, անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը։ Ըստ քաղաքագետի, գոնե կոնկրետ դեպքերում պետք է գնահատականը հստակ լինի։ Մի կողմից նրանց վիճակը հասկանալի է, ուզում են անկողմնակալ լինել, որ կողմերից մեկը չմեղադրի իրենց, բայց մյուս կողմից կան դեպքեր, երբ ակնհայտ է, թե որ կողմն է կատարել խախտումը։ Առանձին դեպքերում հավասարության նշան դնելը թույլատնում է հենց Մինսկի խմբի դերը այս արցում։ Սեպտեմբերյան խախտումների ժամանակ ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական զոհերը մեր կողմից են։ Նույնիսկ այդ դեպքում չնշել մեղավոր կողմին դա շանս չի տալիս ռեալ հաջողության հասնելու ասել է նա. Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով նման ընդհանուր գնահատականները հասկանալի է թե ինչի համար են արվում։ Մինսկի խմբի այս անգամվա տարածաշրջան կատարած այցի գլխավոր նպատակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների հանդիպում գազམ-ակերպելն է։ Եթե նույնիսկ չվերսկսեն բանակցությունները, այնուամենայնիվ իրենք ուզում են, որ նախագահները հանդիպեն, ուզում են, որ նախագահները հավաստիացումներ տան, որ հավատարիմ են մադրիդյան սկզբունքներին։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ հիմա որևէ լուրջ բանակցային process չի կարող լինել, ասել է նա. ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունում այսօր կայացած խորհրդակցությունը, մասնավորապես մասնակցությամբ նախարար Կարեն Շահրամանյանի, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, քաղաքաշինության եւ քաղաքապետարանի պատասխանատու աշխատողների նվիրված էր ձմռան նախապատրաստման աշխատանքներին։ Ինչպես նշեց քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, նախորդ տարվա դարը փորձը, երբ մայրաքաղաքի տրանսպորտային երթևեկությունը համարյա կատվածահար էր եղել, զգոնության կոչ է անում ըստ պատշաճի նախապատրաստվել ծնամաքրման աշխատանքներին։ Կարեն Շահրամանյանի խոսքով աշխատանքները կոորդինացնելու է քաղաքաշինության նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանը։ Նախատեսել ենք այդ աշխատանքների ներգրավենք 14 կազմակերպություն, մեքենա մեխանիզմները օգտագործել, հիմնականում 6 ավտոգրեյդեր ենք օգտագործելու, 14 փոքր էքսկավատորներ եւ 13 ինքնատափ մեքենաներ։ Նախորոք տեղեկացնելու են հիմնական փողոցները նախանշել ենք 5 ուղությամբ Վազգեն Սարգսյան ազատամարտիկներ Մաշտոց միջև Տատիկ-Տատիկ շրջանը Վաղարշան Մկրտչյան Մամիկոնյան Սասունցի Դավիթ Իսակով Հեքիմյան սա երկրորդ ուղությունը Թումանյան Մարտունի Զորգե երրորդ Դավիթ Բեկ Կամո Մանուկյան եւ Հակոբյան Անդրանիկ Գույգորոսովիչ Նժդե սրանք այն փողոցներն են որտեղ հիմնականում աշխատելու են գրեդերները ջնը տեղափոխվելու են ուրիշ տեղ Մայրաքաղաքի կոմունալցարայությունները կատարելու են իրենց պարտականությունները։ Հարցն այստեղ արտակարգ իրավիճակների մասին է, երբ առադյուն է տեղում եւ հնարավոր չէ մենակ այդ ծառայության մաքրել փողոցներն ու մայթերը։ Տվյալ դեպքում աշխատանքներին պետք է ներգրավեն ոչ միայն շինարարական գազམ་ակերպությունները, այլև ամբողջ հասարակությունը, իր խոսքում նշեց քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ամբողջ ժողովրդով պիտի դուրս գան ամեն մի հիմնար ձեռնարկություն կոլեկտիվներ, որտեղ ստեղ հարցը գտնա ոչ միայն երթևեկերի մասը փողոցների, նաև մայթերը պիտի մաքրվի, համապատասխան գրություններ են գողարկելու խանութներին, անհատ ձեռնարկատերին, դպրոցներին, ամեն մեկ իր հիմնարկի դիմացը մաքրվա։ Ծրագիրը կազմանում որպեսզի կարողանանք մեր քաղաքում արտաշինական կազմակերպությունները իրենց կոլեկտիվներով, իրենց համապատասխան տեխնիկայով դուրս գան աշխատեն եւ կոզի ապահովեն քաղաքի բնական կյանքը։ Խորհրդակցությանը հարցի շուրջ իրենց կարծիքները հայտնեցին եւ առանձին առաջարկություններով հանդես եկան, ինչպես նախարարության, այնպես էլ քաղաքապետարանի շինարարական գազམ་ակերպությունների ներկայացիչները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի որոշման համաձայն նոյեմբերի 1-ից 30-ը մայրաքաղաքում կանցկացվի ծառատնկման, սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքների միամսյակ։ Աշխատանքների նախապատրաստման եւ անցկացման նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով եւ հաստատվել նրա կազմը։ Հազդաժողովի կազմում, որը կգլխավորի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը, ընդգրկվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակարանային, կոմունալ տնտեսության եւ բնապահպանության բաժնի պետը, Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության, քաղաքաշինական եւ համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողության, զարգացման ծրագրերի, կրթության եւ սպորտի, շինարարության եւ բարեկարգման բաժինների պատասխանատուները, Սան Մակրոմ գազམ་ակերպության տնօրինության Մինասյանը պարտավորեցվում է միամսյակի ընթացքում քաղաքի տարածքում ապահովել աղբահանությունը։ Վերանորոգվում է Խաշաթաղի շրջանի Միջնավանի դպրոցը։ Կրթօջախի շենքը տիպային երկհարկանի շինություն է։ Վերանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց հետո դպրոցամերձ տարածքը կբարեկարգվի։ Այն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Նախատեսված է վերանորոգման աշխատանքներն ավարտին հասցնել մինչև տարեվերջ։ Գանձա համայնքը, որն ընդգրկում է նաև բազմատուս գյուղը, վերջին մի քանի տարիներին բնակչության աճ է ունեցել։ Համայնքի ղեկավար Հարություն Թադևոսյանի խոսքով այն աճում է ծնունդների շնորհիվ, եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, արդեն մանկապարտեզի անհրաժեշտություն է զգացվում, քանի որ համայնքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 20 երեխա կա։ Ըստ գյուղապետի, գյուղացիներն իրենց հիմնական եկամուտը ստանում են անաստապահությունից, սակայն արտադրական արտադրանքը շուկա տեղափոխելու եւ իրացնելու հարցում դժվարություններ կան, քանի որ տրանսպորտային միջոցները սուղ են, իսկ շուկաները հեռու։ Եգիպտոսում կործանված ռուսական A321 օթանավից ծև արկղերը թեթևակի են վնասվել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովը։ Սոկոլովը հստակեցրել է, որ օթանավի ինքնագրերը կնքվել են ու դերևս չեն բացել։ Կոգալիմ ավիաընկերության Airbus 321-ը, որը շաբաթ Շարմ el-Շեյխից ուղևորվում էր Սանկտ Պետերբուրգ, կործանվել է Սինայում, օթանավում 217 ուղևոր եւ անձնակազմին 7 անդամ է եղել։ Աղետի հետևանքով բոլորն էլ զոհվել են։ Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո 2 օթանավակայանում վայրեջք է կատարել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Իլ 76 ինքնաթիռը, որը տեղափոխել է Եգիպտոսում ռուսական քաղաքացիական օթանավի կործանման հետևանքով զոհվածների դիերը։ Օթանավը Սանկտ-Պետերբուրգի հասցրել կործանված ինքնաթիռի ուղևորներից 144-ի մարմինները։ Ավիաաղետի զոհերի մարմինները տեղափոխող երկրորդ ինքնաթիռը Պուլկովո 2 կժամանի այսօր երեկոյան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Շարմե Շեյխից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորված ինքնաթիռի վթարի կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանի համար այս ցաներ պահին հայ ժողովրդի եւ անձամբի մանունից անկեղծ ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ զոհվածների հարազատներին եւ Ռուսաստանի եղբայրական ժողովրդին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերթական հերագրում։ Թուրքիայում կայացած խորհրդանական ընդրությունների արդյունքում երկրում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը հունիսի 7-ի ընդրությունների համեմատ 8%-ով բարելավել է արդյունքը եւ կարող է միայնակ ձևավորել կառավարություն։ Անդրությունների արդյունքում 3 տարբեր կուսակցությունների ներկայացիչ հայեր падգամավորներ են դարձել։ Իշխող Արթարություն եւ զարգացում կուսակցությունից падգամավոր է դարձել Մարկար Եսայանը, Անդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից Սելինա Դողանը, քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատիա կուսակցությունից Կարո Փալյանը։ Հայ համայնքի այս երեք ներկայացիչները ընտրվել էին նաև հունիսի 7-ին կայացած խորհրդանական ընտրություններում։ Այդ ընտրության արդյունքում, սակայն, ոչ մի քաղաքական ուժ չեր ստացել ձայների մեծամասնությունը, իսկ